աշխարհակղական զարգերակ։ Մեկնաբանում է Դավիթ Բաբայանը։ Բարև ձեզ թանկագին բարեկամներ, սիրելի արենակիցներ, եթերում աշխարհակղական զարգերակն է։ Վերջի երկու օրերի ընթացքում հետաքի զարգացումներ տեղ ունեցան։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Բաքվում ընդունեց ԵՀԿ Մինսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահ եւ հատուկ ներկայացուցիչ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գործում Իգոր Խովայևին։ Ու հանդիպումը տեղի ունեցել այսպես ասենք, ակտիվ քննարկումների ձևաչափով Ադրբեջանի նախագահը կրկին մեղադրել է ամեն ինչում Արցախյան կողմին, թե իբր արցախցիները չեն համաձայնվում Ադրբեջանի ղեկավարության հրավերին Բաքվում խոսել վերաինտեգրման մասին, ասել է թե Արցախյան պետականության ապամոնտաժման մասին եւ այլն եւ այլն։ Խովայևն էլ իր հերթի նշել է, որ Ռուսաստանն ամեն ինչ անելու է, որ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները կարգավորվեն։ Եվս մի հետաքրիր զարգացում տեղ ունեցավ Ադրբեջանում անմիջականորեն կապված մեզ հետ։ Օկուպացված Քաշաթաղում Ադրբեջանը կառուցում է մի մեծ ջրամբար, որը ջրով կապահովի Շուշին, Քաշաթաղի որոշ հատվածներ, Հադրութի հարավային մասը, ինչպես նաև Ակնան եւ ամենայտակքերի Բաքուն խողովակներով կտեղափոխեն Բաքու։ Իհարկե, սпасելի էր նման որոշում, ցավ այն է, որ մենք ժամանակին առաջարկում էինք, որ Հագարի գետից նույնիսկ կարելի է ինքնահոսով ջուր մատակարել Մայրաքաղաք Ստեփանակերտին։ Ընդհանրապես ջրային աշխարհակահաղականության Ադրբեջանը միշտ հատուկ կարևորություն է տվել, ինչը դժբախտաբար հիմա մենք տեսնում ենք նաև մեր օկուպացված տարածքներում։ Ինչևէ, համբերությամբ լծվենք, միգուցե մի օր մենք էլ կկարողանանք ինքնամաքրվելուց հետո մեր պետականությունը նույնպես ուժեղացնենք եւ ջրային անվտանգությունը ապահովենք։ Հետաքի զարգացումներ ունեցան Հայաստանում։ Հայաստանում նախատեսված է հայ-ամերիկյան միասնական զորավարժություններ, որը տեղի կունենա սեպտեմբերի 11-ից 20-ը։ Ռուսաստանը բավականին վատ է ընդունել այս ամենը ընդհանրապես Վերջերս մենք տեսնում ենք հայ-ռուսական հարաբերություններին որոշ բարդություններ, հատկապես Հայաստանի վարչապետի մի շարք հայտարարություններից հետո։ Մենք բազմիցս ասել ենք, որ հայ ժողովուրդը ունի յուրահատուկ հնարավորություն, որը աշխարհում միայն երևի թե հрья ժողովուրդը ունի։ Նորմալ լավ հարաբերություններ պահպանել տարբեր երկրների հետ, որոնք նույնիսկ ունեն իրենց հետ բավականին բարդ խնդիրներ որովհետև մենք սփյուռքային ժողովուրդ ենք, այդ պոտենցիալը պետք է օգտագործենք։ Աստված մի առասցե մեր փոքրիկ երկիրը դառնա թաթերաբեմ գերտերությունների։ Սա միշտ բերում է ողբերգության եւ առաջին հերթին կորուստի մեզ համար։ Լավագույն օրինակը Ուկրաինան է։ Իրանը նույնպես առաջարկեց Հայաստանին համատեղ զորավարժություններ անել։ Անհրաժեշտ է ընդունել դա, որովհետև կրկնում եմ, ունենք այդ հնարավորությունը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները կրկին կոչ արեցին Հյուսիսային Կորեային Ռուսաստանի հետ ռազմական հարաբերությունները դադարեցնել։ Այս անգամ դա դրա մասին խոսեց Ջեք Սալիվանը, որը ԱՄՆ նախագահի խորհրդականն է ազգային անվտանգության գծով, շատ բարձրաստիճան պաշտոնյա։ Հիշում եք նախորդ հանդիպումների ժամանակ մենք ասել ենք, որ դրա մասին խոսել են նաև Պենտագոնի ներկայացուցիչը։ Հիմա ավելի բարձր մակարդակով է։ Ըստ երևույթի Հյուսիսային Կորեան իսկապես Ռուսաստանի հետ շատ սերտ հարաբերություններ ունի ռազմական ոլորտում եւ իր զինտեխնիկան չի բացառում, որ մատակարարի, իսկ այդ զինտեխնիկան շատ բարձր որակի է։ Ինչ որտեղ սա նաև եւս մեկ անգամ միգուցե Ամերիկան առաջարկում է նաև Հյուսիսային Կորեայի հետ ինչ որ հարաբերություններ ձևավորի։ Տեսնենք, հետաքրքիր գործընթացներ են։ Այսպեսին է մի շարք կարևոր իրադարձություններ թանկագի բարեկամներ կշարունակենք հետևել եւ ներկայացնել ձեզ։ Բին դեղեք Աստված պահապան մեր երկրին ու ժողովրդին։